Euskal presuen gaia Pariserat eraman dute bake eta Euskal Egiko jendarte zibilak joan den larun batean biegun berantago zebilduma egin, hortaz eh, mintzatzeko gurekin. Michel, berroko irigoin bakegilea gilea egunan? Bai, egunan zueri. Ameka mila jende larun batean Parisen, 6 mila berriun frantzes poliziaren zat, usaiada da uh, eh, poliziaren ganik zenbakiak, eh, zenbakiak apaltzia, baina nola irakurri, ala ere, frantziako barne ministeritzak eman bigarren zenbaki hori, ebe jakin uh, eh, elkar ere, edo elkar ere mubat berriki ireki dela? Ba, uh, zenbakien aldetik betiko, betiko uh, gaiada, baina... Eh, jakin behar da, eh, nik ez dakit eh, polizia nola funtzionatzen duen alde hortarik, baina mila berreuneko zenbakia erandu, errandu, baina bada polizia buru batek, noreki lan diskutatu aginduen ibilbidearen nuntik norat, eta negoziatua zen uh, berak deitua zuen manifa bukatzean, beren iduriko amar mila eta amar mila bosteun artean ginela. Bon, gero ofizialki anuntzatzen dute zein mila berrean, baina hori ere jakin behar da. Bon. Eh, nola hartzen duzu, Prezeski? Eh, ala, gizon horrek hori eganik, eta gin, eta horroren eh, Hori baditake eta beti nahi bat uh, alde hortarik uh, importantzia guti ustez uh, importantena da jendea bildu dela nombre handian, eta prentsa guzia guri guzi duela, eta prentsa nahiz beste aktualitatea bazen larumatean, bazen prentsa aski, et, untxa, uh, atzo begira da egin dugu uh, mailako prentsari, Pariseko prentsari, eta denek, denek eta azpimarratzen dute uh, eskualeria ere usitu dila bere uh, hitz ordua parixen, milaka eta milaka jende bazela, eta mobilizazio handia izan dela, jende txua, uh, eh, anistasunaz eh, uh, betea, eta eh, gobernuarek ilako diskusioak haitzina ezagir dituzte, eta ene ustez, ba kantitate aldetik, eta ba sustut mesu aldetik eta helburu aldetik, uh, bon, bete dira egun hori emanaginin uh, helburuak. Ara, eta egun hori eh, erantzunez ere, Justizia Ministeritzako ordezkari batek, eh, prehentsan du presuen galdeak eh, bederazkat jatatzeko, ez trabarik izanen, horako dirazpenak eh, nola hartu behar dira? Kolektiboki ba, ba behar da, ba, eh, ba erabaki ba, bat? estatutari, zentsunera hartu behar dira, eh, baina eh, errealitatean uh, konfirmatzen dute, ministeritzen bedian konfirmatzen dute guk, jada erraiten ginituenak, uh, azken denbora guk eh, senditu dugu, e... Eh, bat egibela dago joan ez apilein zorzitik unat eta, eta desarmatua izan denetik unat aldatu dela giroa, aldatu dela paisaia, hori zen dugu bietan izan girelarik paisen uh, elkerrizketetan uh, justizia ministeritzarek ilan, uh, partikulazki azken milkuratik landa, Eh, bon, ez dugu uh, sobera hori uh, uh, uh, gora nahi zenta horrek behar du frogak behar ditu eta behar ditu ekintzak eta erabaki konkretuak baina ministeritzak erranduena guk erranduena errandugunaren zentsu berera doa ene ustez bi aldetarik zinez konfiantza bada bat bestearen ganik konfiantza bada eta hori ere errandu ministeritzak Eta importanta dena biziki, baldintza nagusia dena da, ministeritzak publikoki asumitzen duela, gurekilan abiatua duen eh, elkarrizketa hori asumitzen du publikoki, eran nahi du, eh, asumitzen duela ez bakarri frantziako estado podere guzien ganik, behinan ere Espainiari buruz, ere beraz uh, momento uh, orai arte, manera hortan ikusi ezen momento batean gira. Euskal presuak aplikatzen eh, zaien salbo espen egoerarekin eh, gelitzeko. Eh, zazpi presuen zatu jatsak izan ziren DPS-a kenduz, beraz bereziki zaindua diren presuen estatutu hori, larun bat haitzin. Horai, urratz bereziak espero dituzu ondoko egunetan? Ba, bizan dena, hori da, hori da, gehia, eh, hor, bada, bon, edo, larumateko mateko itzalditan, e, eh, nire uste argi e, gelditu den denen aldetik, eh, badira urzentziazko gauzak, eta gero bada konponbide horoko ga, baina Eh, mendia, mendia igeiten da beheretik hasiz, ez gainetik. Eta beraz, uh, eh, urzentziazko gauza horiek mai gainen dira. Eh, konkretuki denak, uh, izan dain urbilketa, dispersioaren bukaera, eri direnan libratzea, uh, baldintzak bete aduztenak libratuak izateko eta beti atxikiak direnak. Horiek konkretuki horietaz ari gira, horietaz ari gira, DPS horietaz ari, ari izan giren bezala, eta ono hariko giren bezala, zenta ono bai dira estatuto horiek, uh, gehiengoak ono hor dira aplikatzen aplikazioan, beraz, eh, eta hori guzia sartzen dugu, uh, eta bake prozesuaren barnen, erramen behita, bake prozesua Euskal Herrian den haize, haize hori, dena aldatzen duen haize hori, eh, pasatu da armagabetzetik, pasatu behar du presuen gaietik, pasatu behar du bitimen gaietik, bitima guzien uh, eta historioa eta errekonozimendua hori ere bake bidean dugu, prozesu horokor bat da, larun batekoa zen, uh, eh, salbu ospen neuri horiek, eh, bazterirat eh, kentzea, hortalik pasatzen baita bakibideat, hori gabe ez baita posible buru daino Orain presoak edo presoak orain lemapian iraganda larun bateko manifestaldia Parisen, eskualeriko jendarte zibilak eta bak gilek antolaturik, gurekin Michel Berroko irigoin bakegile gile eta ikbat. Eta Jean rené txegaraiek larun batean errandu, eh, bakearen bidea luzea da, luzea egia, hain emeki pazientziaren mugak ez direa gaindituko. Eh, bat dena posible dira eta dena posible dira, baina eh, dena egin behar da, e, bide hortan ahantzatzeko. Eta ez dugu beste, beste aukerarik, ez da, demora galdu da anitz, ez da dudarik, eh, arrazoin bat edo bestengatik eta ez gira hor uh, badakigu eh, eta erakundeak bere borroka armatua betirako utzia zuela bi mila amekan eta geroztik, uh, geroztik sei urte pastu dira. bon, orduan, demora pasatu da, demora galdu da, baina iragana ez da berriz egiten. Hemen konda da, nola posibleten ahantzatzia, e, bon, gauza segura da urte batez aldatu direla gauza anitze, elu usoko uh, ekintzaren ondotik dena aldatu da, dena posible bihurtu dira, baina ez bakarrik elu usuren gati nahi dut azpimarratu, lan handia egina izan baitzen haitzineko denboretan ere, uh, jendartea prestatzeko, erreiteko behar zela mugitu izan dadin bake bidea foro sozialak uh, denek egin dute beren, beren lana, Eh, prestatzeko terrenoa eh, zerbait mugizadin. Bon, gero akzeleratu da historioa, eta orai behar da antzatu, orduan eh, ba, badakigu denbora konda dela, denbora pasatu dela behar bada, eta gure, gure kilanitze egiten duten autoritatek erten daukute, bon, behar da utza usue denbora pixka bat, denborak denbora behar du, eta hor da, bi estoka, estoka pixka denak, behinan, ene ustez, importanta dena da, uh, orai gertatzen dena, ez dela gertatu orai arte, eta eta espero dut uh, urte batez gauzak anitz aldatu diren bezala, beste heldu den urte honetan, eh, eh, beste paisaia bat izango dugula, hori da, eta denako hortan gira, uh, ene ustez bada indar bat hori buruz jendartea ipatzen da, eta jendartea da akuilua, e, eh, gauza hartan motorra jendartea da, baina ah, jendarte ko sektorea, autetxien sektorea, e, beren eh, ikuspegi guziek ilan, mila autetxiz goitik izen dutenak, Parisen atzo Euskal Herriko hiru e, deputatuak antziren, departamentuko hiru senadoreak antziren, e, eurodeputatuak izan dadin Lamazur, Bove, Auristi, denak alde guzitakoak hor dira, ez da, hori, ez, eh, ez dakit nion horakorik ikusi den, eta denen artean dugu ahantzatuko, eta hori behar du, eh, podereak hori nik entzuna duen, eta hori behar du erabaki hartu, antzatzeko Espainia, eh, Espainiatik beresteko behar bada, eh, edo Espainia tiratzeko bere gibeletik, behinan Hori da, ez da beste biderik, ez da beste autorik, eta obligazio kolektiboa hori dugu. Eldu diren egunetan, bakegilen aldetik, e, ze izanen da lana? Oai, bea egoitea, ze eh, frantziatik, edo jadanik badira beste urras batzu markatuak? Ba, urratxako, la etapan agusirik ez da, ez da markatua, hor, bada e, eh, prozeso bat, diskusio bat, abiatua... Ehm, niste izteritzarekin lan, eta hor, horrek segituko du, eh, eh beste bilgura baten eh, perspektiba bat dugu, ongi behar dugu eh, prestatu hori, gero helduden hilabetean ere iniziatiba batzu uh, hartuak izanen dira, azteko gogu eta martxan da hor, bitimer buruz, eta partikulazki hegoaldeko esperientziak e, gure ganatu ze aportazio egiten aldugun. Bon, hala, orduan, urtea bukatzen da, agendak kargatu bat eh, buru gaino ere manik, eta nik uste uh, uh, urratz guziak uh, importantak ziren eta urratz guziak ere izan dira. Uh, bon, beste agenda bat idekiko da, eta Eh, badakizu gure prozesuan, uh, gure, gure hemen dugun bideontan, ez da deuse haitzinetik negoziaturik. Uh, eh, prozeso uh, alde bakarrikoan girela hastetik badakigu, kanpotik hola begiratzen gaituzte e, interesa pizten baitu eta behar bada beste munduko beste konflikto batzuen zuen eh, e, dako ere eh, ekargarri izaiten albaita estatuek sartu nahi ez duten konflikto bat zuen orduan agenda egindugu e, egunen egunen kasik agenda azkara eta betea bukatu da, 2000 amazazikoa beste iganen da benen idekiko da eta Segituko da, bidea hor, uh, orai behar dugu, Eh, helburu, helburu nagusia da, hor, erabaki konkretoak izaitea, uh, larun batean uh, eh, Parisratek erri ditugun gaien inguruan, erabaki konkretoak eta aldezain epelaburrean, ala hori da, uh, ikusiko duzu, helduen nortea beratxea izango da ere, eta ez gira gu aktore bakarra, gu beste aktoren artean gira, guk egiten dugu gure gure espazioan alduguna eta eta izanen dira beste iniziatibak eta uh, nik uste partitua den orai emogimendua partitua da eta behar du uh, behar du antzatu, behar da dene behar dugu eh, kasu egin zenta beti uh, gauza hauskorra baitira ez urratz faltsurik egiteko beti uh, entzunak eta ulertuak izaiteko eta egiten ditugun guziak aitzinerat egiteko eta urraz guziak aitzinerat egiten badira, ene ustez bada, bada manera ahantzatzeko. E, urte hastapen guziz e, egiten da Bilboan Euskal Presuen eskubideen aldeko manifestaldia, ondokoa, bai. laster, eh, gane dut hilabete bai. baten buruan, Mm, aldaketa berri bat eh, ekartzen du, helduen hortekoak edo? Uh, aldaketa, ez dakit, zer aldaketa ekerrik duen, baina hoi eh, hartzun berezi bat izango du. Ez da dudarik, eh, ez da dudarik eta lotu da egin dugu, gainerat Pariseko elgarretaratzean, bukatzean erran dugu, juntatzen ginela eta deitzen ginituela dituela Bilboko manifestaldi dat jende guziak. Eh, zenta presoen eskubideak eh, ez dira mugabaten alde batean gelditzen, eh, eskubideak behar balima dute antzatu, antzatu behar dute denetan eskubideak unibertsela dira, eta partikulazki Euskal Herrian bi aldetan postu eta importantzia berean dira, eta, eta mongi bendu hau, e, badu, eta denek e, aldetik iparaldeari begira dira denak hemengo mugimendu edo berezitasunaz eta anistasunaz eta biskat eh, eredu gari e, eh, e, eh, bakotxak ezartzen du, baina denetan behar da mugimendu bera izan, denetan behar da e, piztu e, esperantza, ilusioa, e, indahat, energia eta gero berak, ene ustez bilboko eta gure ustez, eh, Bilboko uh, hori, manifa hori, uh, perspektiba hortan izango da, goiarzun hori izanen du, uh, paisa hortan sartzen da, eta ez da manifa bat gehiago, da uh, manifa berezi bat, hasteko mezu berezi bat izango duena, eta, eta, ala, eta, Behar da, guk ere <laughs> beti hortan erten dugu, baina bakea bake bideak eta bake prozesua denendako irabazle da. Denendako irabazle izan behar du. Ez da alde baten eta bakea, denen bakea da edo ez da bakerik. Eta beraz bakea berri hona da eh, Euskal Herriaren zat, Frantziaren zat, Espainiaren zat, eh, eta denek hola hartu behar dute. Eh, eta ez da behar blokatua izan eta beti betirako iraganari begiratu, behar da iragana kontutan hartu eta gero eh, hori eh, eh, begiratu eta hala, hene, ustez Bilboko egun hori uh, urtahilaren amairuko egun hori izanen da uh, berezia, biziki berezia izanen da horreko kontestuan eta eta izan dadila uh, urratz bat uh, Euskal Herriaren uh, bideortan. Ara, ba, ikusiko eh, ondoko urratxak eh, nolakoak izanen diren, Michel Berroko irigoin, bake gile amileskar gurekin izanik uh, goizuntan eta pasa Bai, bilaskiak zuheri eta egun non zuheri ere.